بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu zaidi mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam karibuni ndugu zangu na dada zangu tuendelee katika nasaih fi islah albuyut nasiha mbalimbali tulizopewa na ulama wetu hasa Sheikh Khalid bin Dhahawi al-Dhafiri katika nasaha za kutengeza majumba yetu na katika darasa iliyotangulia tulifikia katika kauli ya Sheikh ambapo alitutajia umuhimu wa sisi kusisitiza jambo fulani nalo ni sote kujua wazi wahia anna'lama jami'an anna min a'zami ash-shurur wa ussu ash-shurur huwa ash-shaytanu ar wa atba'uhu muslimu kutambua ya kuwa Sababu kuu ya matatizo mbalimbali mbali kupatikana katika majumba mbalimbali mbali ya Waislamu, sababu kuu ni sheitani na wafasi wa sheitani ndio maana asema Sheikh lidhalika arshada Allahu azza wa jal wa arshada nabiyuna sallallahu alayhi wasallam ila turuq ila turuq ash-shar'iyyah التي نستطيع بها أن نقي أبناءنا من الشيطان دمانا الله سبحانه وتعالى na mtume wake sallallahu alayhi wasallam wakatuelekeza katika njia za kisheria ambazo tunaweza sisi tukalinda majumba yetu na watoto wetu kutokamana na shetani na tunaweza wanastatiu biha an nub'id ash-shayatin anna wa an buyutina vile vile tuweza tukatumia njia hizi za kisheria kuweka shetani mbali na kuwaweka mbali vile vile na majumba yetu basi ikiwa nyumba ya Muislamu itakuwa mbali na hii shari ya shaytani na watoto wake watasalimika na hii shari ya sheitani itakuwa kana sababan min asbab salah albuyut wa sababan min asbab salah alabna basi itakuwa ni sababu kuu ya majumba ya kuweza kurekebika na kutengezeka na sababu kuu ya watoto kuwa na amani na kuwa wema Sheikh asema kwa hivyo tutaje baadhi ya haya mambo ambayo itamsaidia Muislamu kuweka shetani mbali na nafsi yake, nyumba yake na watoto wake. Na asema Sheikh jambo la kwanza kabisa ni dhikrullah azza wa jal ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala inda dukhuli albayt wa dhikru Allah azza wa jalla inda tanawuli at-ta'ami au al asema jambo la kwanza kabisa muislamu siku zote kumbuka unapoingia nyumbani kwako usiingie tu vup la mtaje Allah subhanahu wa ta'ala kumbuka dua ya kuingia katika nyumba kabla wewe kuingia mtaje Allah subhanahu wa ta'ala unapoingia katika nyumba yako unapoanza kula chakula chako na hii ni kulingamana na hadithi iliyopokewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallama kuwa asema idha dakhala ar-rajulu baytahu fadhakara isma Allah hina yadkhulu wa hina yat'am qala ash-shaytanu la mabita lakum wala asha asema mtume sallallahu alaihi wasallam mmoja wenu anapoingia katika nyumba yake akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala anapoingia na akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala anapoanza kukula qala ash-shaytan shaytani husema la mabita lakum hamna pakulala leo wala asha wala hamna chakula hapa ikiwa hawana pa kulala wala hawana chakula basi watakuwa hawana la kulifanya hawana la kufanya pale na hiyo itakuwa ni sababu ya yahrabu shaytan shaitani ataondoka na kukimbia lianna hadha dhikrullahi azza wa jal lianna hadha dhakara Allah azza wa jal hina dakhala albayt kwa sababu Eh, Muislamu amemtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa anaingia nyumbani mwake na alipokuwa aanza kukula basi yahrabu shaitan shaitani anakimbia mbali fahuna tahrabu shayatin min albayt hapa basi mashaitani wataukimbia nyumba yako huku wakisema la mabita wala asha wakisikitika wakisema ya kuwa hamna chakula hamna hamna pakulala kwa hivyo hawana budi isipokuwa kutimua mbio na the opposite applies kumaanisha kuwa ikiwa yeye hatataja jina la Allah hata kumbuka kum, kum, kum, kutaja jina la Allah anapoanza kula au kuingia basi mashaitani watasema hasalna almabita wa wajadna almabita wa hasalna at'am mashaitani watasema tumepata chakula tumepata pakulala wataenjoy watacheka na watakuwa na wewe pale pale nyumbani mwako kwa hivyo ikiwa hii ndio hali fakaifa yakunu salahul bait itakuwa vipi nyumba yako kuwa kuwa njema na kuwa na khairi ndani yake na mashaitani wamepata pakulala mashaitani wamepata pakuweza kujinjoi na kushiba ikiwa hii ndio hali basi hakuna shaka wal billah kutakuwa na shari nyingi ndani ya nyumba kutakuwa na fasadi ndani ya nyumba kutakuwa na maudhi mbalimbali kwa watoto itakuwa kuna maudhi mbalimbali kwa wenye nyumba kutakuwa kuna hakuna masikizano hakuna khairi hakuna utulivu kwa nini kwa sababu si wenye nyumba tu ndio wamo pale nyumbani bali pia mashaitani wapo na hili ni katika matatizo makubwa ambayo wengi katika waislamu wanapitia kwa sababu unatarajia nini ikiwa shetani atakuwa pale pamoja nawe ikiwa shetani atakuwa pale anakushawishi anakusumbua hata usingizi hauwezi ukapata ikiwa utasahau kumtaja Allah ukiwa umesahau kumtaja Allah wakati wa kuingia umesahau kutaja Allah unapoanza kukula basi kuna most likely ya kuwa kuna uwezekano mkubwa ya kuwa shetani atakusahaulisha kuleta adhkar zingine kama vile azkar za kulala za kulala adhkar za unapogutuka usiku adhkar unapo unapotaka wewe kuamka wakati wa asubuhi zote hizi atakusahaulisha na hata labda atakuzuia usiamke kusali salatu alfajr ndio maana leo ndugu zangu kuna mashtaka mengi tu. Kuna kilio kingi ambayo au vilio vingi ambavyo vinatoka kwa Waislamu ya kuwa mimi sipati usingizi au mimi napolala usiku naona vitu ambavyo si vya kawaida napolala usiku nashtuka sipati usingizi sina raha Jiulize je, wewe nyumbani mwako unapoingia watoa salamu, unapokula wakumkumbuka Allah, unaswali ndani ya nyumba yako kama utakavyokuja kuona, wakumbuka dua kama vile dua ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimhusia nayo Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Abu Bakar radhiyallahu an anamuomba Mtume sallallahu alayhi wasallam am, am, ampatie dua, amhusie au amdirect kusoma dua ambayo atakuwa anaisoma wakati wa asubuhi kila wakati wa jioni Allahu akbar Abu Bakar radhiallahu ta'ala an anamuuliza Rasul na Rasul ajibu kwa roho safi asema sallallahu alayhi wasallam qul Allahumma fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahada rabb kulli shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa anta أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو وشركه وأن اقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم angalia ni dua ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamfunza Abu Bakar na amwambia asome dua hii wakati wa asubuhi wakati wa jioni na anapoingia kitandani mwake kulala dua hii muislamu anakubali ya kuwa Allah ndio muumba wa bingu na ardhi na Allah subhanahu wa ta'ala ndio anajua ndio ana ilmu al-ghaib ndio anajua yote yanayotokea kwa udhahiri na kwa siri kisha muislamu anakiri ya kuwa Allah ndio mola wa kila kitu kisha anashuhudia kuwa hakuna mola apasaye apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha muislamu anajilinda na shari ya nafsi yake na shari ya shaitan na pia anamuomba Allah asidhuriwe na yoyote wala yeye asiwe ni sababu ya muislamu yoyote kudhurika ikiwa wewe utamwomba Allah subhanahu wa ta'ala dua hii wakati wa jioni tena ukakumbuka unapoingia kitandani mwako ukamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa, kwa moyo mmoja basi ni kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala akuhifadhi lakini maal asaf sisi mara nyingi hatuko makini na adhkar tulizofunzwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam angalia العلامة المعلم اليماني رحمه الله تعالى asemaje اسما من ذكر من ذكر من ذكر اسم الله تعالى على وفق المشروع مع صدق الخشوع وقوة اليقين استحق أن يحفظه الله تعالى استحق أن يحفه الله تعالى ببركة لا يضره معها شيء ما دامت معه asema muislamu yoyote ambaye atataja jina la Allah subhanahu wa ta'ala kama sasa labda kutaja jina la Allah unapoingia nyumbani mwako kutaja jina la Allah unapoanza kula kutaja jina la Allah unapoingia kitandani mwako kujiandaa kwa, kwa safari ya usingizi muislamu atakayemtaja Allah subhanahu wa ta'ala kama kisheria yani kufata sunna katika njia ya sunna ukataja adhkar za sunna adhkar ambazo ni katika minasaba mbalimbali ukiwa na khushuu na yaqin una ikhlas kwanza akili yako you are conscious of that dua alafu wakati huo huo unaamini aliyosema mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na hiyo dhikr basi asema istahaqqa an yahuffahu Allah bibarakatin basi muislamu ambaye atakamilisha masharti haya kwa kuitaja jina la Allah yeye hamna shaka atapata baraka za Allah subhanahu wa ta'ala baraka ambayo faida yake ni la yadhurruhu ma'aha shay'un ma damat ma'ahu hakuna chochote ambacho kwamba kitamdhuru kitamkaribia kitamkosesha usingizi maadam dhikri hii ameisoma kwa wakati huo anakuwa katika ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ndugu zangu ni jambo muhimu sana Muislamu kukumbuka kutaja jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala anapoingia katika nyumba yake. Na ushasema bismillah kabla ya kuingia ni lazima ukumbuke kuwatolea watu wako salamu. Ulete amani katika nyumba kwa kutumia au kwa kutoa salamu kwa sababu ni amri ametuelekeza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asema Allah Jalla Jalaluhu au asema tuanza na hadith asema mtume sallallahu alayhi wasallam qila li عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انس اسمع رضي الله تعالى عنه يكون متى محمد صلى الله سلام زمfikie ameniambia kuwa ya bunayya ewe mwanangu idha dakhalta ala ahlika fasallim utakapoingia kwa familia yako toa salamu takun barakatan alaik wa ala ahli baitik itakuwa ni baraka kwako wewe na vile vile kwa watu wa nyumba yako angalia unaingia na unaleta amani katika nyumba assalamu alaikum assalamu ala nafs wa illam yakun bilbaiti ahadun hata kama hamna mtu nyumbani wewe unapoingia kwako toa salamu salamu hiyo itakuwa ni baraka itakuwa ni amani itakuwa ni jambo ambalo kwamba kukuletea khairi katika nyumba yako kukuondolea shari katika nyumba yako ume, ume, umesema bismillah umeweka shetani mbali na kisha unaomba amani ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya nyumba yako Allahu akbar lakini tumeghafilika na sunna hizi ndugu zangu qala ta'ala Allah asema jalla jalalu fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan tayyibah na mnapoingia katika majumba toleaneni salamu Ma, na salamu hii au maamkio haya ni zawadi itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala tahia min indillah hii ni zawadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala yenye baraka mubaraka yenye baraka na tayyiba na mema kabisa mbona tujinyime khairi hii ndugu zangu kwa kutoghafilika na kutoleana salamu hata kama umekosana na mwenzako hata kama asubuhi ulipotoka mmegombana mmevurugana kwa namna moja au nyingine unaporudi nyumbani kwako wakati wowote toa salamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na mwenzako aweze kuitikia hii itavunja barriers itavunja eh, kuta ambazo shetani ameweka pale nyumbani na biidhnillahi ta'ala itakuwa ni sababu ya khairi kuja katika nyumba yenu asema al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake cha al-adhkar asema yusta yustahabbu an yaqula bismillah ni sunna muislamu anapoingia kwa nyumba yake aseme bismillah kwa jina la Allah anaingia wa ayukthira min dhikri dhikrillahi ta'ala na akithirishe sana pale nyumbani mwake kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wa ayusallima sawa'un kana fil bayti adamiyun am la na aweze kutoa salamu sawa kuna mtu ndani ya nyumba au hamna mtu لقول الله تعالى kwa sababu ya neno lake kwa sababu Allah asema fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah na mnapoingia katika majumba toleaneni salamu salamu au mwamkio haya ni zawadi itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala yenye baraka na mema zaidi asema ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma katika hadithi ambayo ameipokea Imam Bukhari katika al-Adab al-Mufrad na amehi amesema ni Hasan al-Sheikh Albani rahimahullah asema idha dakhala al-bayt ghayra al-maskun falyaqul assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin atakapoingia kwa nyumba ambayo hakuna anayeishi katika hiyo nyumba hakuna anaishi katika nyumba hiyo basi yeye aseme assalamu alaina amani iwe juu yetu na juu ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wote vile vile imekuja katika tafsir ya Ibn Kathir rahimahullah ta'ala asema qala mujahid idha dakhalta almasjid faqul assalamu ala rasulillah wa idha dakhalta ala ahlika fasallim alayhim wa idha dakhalta baytan laysa fihi ahadun faqul assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin asema mujahid moja katika mufassirun wakubwa asema rahimahullah utakapoingia msikiti basi toa salamu msalie mtume sallallahu alaihi wasallam ndio maana katika dua ya kuingia misikiti ni bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftah li abwaab rahmatik asema wa idha dakhalta ala ahlika fasallim alaihim na unapoingia nyumbani mwako kwa familia yako watolee salamu wa idha dakhalta baytan laysa fihi ahadun faqul na unapoingia nyumba ambayo hamna yoyote basi sema assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin amani iwe juu yetu na juu ya wema waliotangulia na Abi Malik al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala رضي الله تعالى عنه اسما كوامتم صلى الله عليه وسلم امسما إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم اني اسالك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على اهله نهيني دعاء دغزانو يا كوينجيا katika nyumba naangalia uzuri wa uislamu fadla ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala muslimu amepatiwa adhkar ambazo ni kinga kwake kwa hatua yoyote ambayo anapiga sehemu yoyote ambayo anaingia na muslimu ambaye wallahi anashikamana na adhkar hii hawezi pata matatizo mengi ambayo waislamu wanapitia leo si eti wanapitia kutokamana na maadui zao la bali wanayapitia kutokamana na mashaitan huyu akona mas huyu hana raha huyu hapati usingizi yule ana ugomvi na familia familia yake na lao tungeshikamana na adhkar haya yote hayangekuwa kwa hivyo tukimalizia ndugu zangu eh, unapoingia nyumbani kwako weka kinga na kinga yenyewe ni kutaja jina la Allah kusoma dua ya kuingia katika nyumba na kisha kuwatolea salamu ahli yako na familia yako tusimamie hapa kwa leo na biidhnillah taala katika darsa inayofuatia tutaanzia papa hapa katika adhkar za kuingia katika nyumba na kutoka wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wajazakumullahu khaira